اللهم احفظنا وانت خير الحافظين واجرنا ونجنا وخلصنا وقنا شر الدنيا وخزيها وعذاب الاخره انك اكبر واعظم مما نخاف ونحذر الهنا بك ندفع نحور الفجار وبك نستعيذ من شرور الاشرار وعليك نتوكل من كيد المنافقين والكفار يا من قل صبرنا عندما ابتلانا ببليه وقل شكرنا عندما اسبغ علينا نعمه اعنا على اهوال الدنيا ومصائب الدهور واكفنا شر الكفره والفجره Rabbimiz bizleri muhafaza buyur. Buyur ki sen biricik koruyucumuzsun. Dünyanın bütün kötülüklerinden, bizim için ar vesilesi olabilecek durumlardan ve ahiret azabından koru. Koru ki sen bizim korkup endişe ettiğimiz şeylerin üstesinden gelebilecek kadar büyük ve ulusun. Rabbimiz, ancak senin inayetinle bozguncuların şerlerini defedebiliriz. Kötü kimselerin fenalıklarından, kafirlerin ve münafıkların hile ve hudalarından korunmak için sığınabileceğimiz senin kapından başka kapı da yoktur. Ey bir belaya maruz kaldıklarında sabırları, lütfedilen nimetler karşısında da şükürleri pek az olan biz zayıf ve çaresiz kulların Rabbi. Dünyanın feci ve korkutan hadiseleri ve dehrin musibetleri karşısında bize inayet eyle.'' ve kafirlerin ve fesatçıların şerlerinin bize ulaşmasına mani ol. Amin.